Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхару складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка рады вітаць усіх аматраў прагуляцца на ночы гледзячы па сталіцы сёння экскурсію па сваім мінску младзіць для нас паэтка і перакладчыца ольга гронская і у кожнага з вас ёсць магчымасць далучыцца да гэтага шпацару нумар для смс пытанняў 9705 добрый вечар ольга добрый вечер вы мінчанка некарэнная я так разумею так прыехалі непасрэдна і пасяліліся калі прыехалі вучыцца mm -hmm. А чаму бралі менавіта мінск для навучання Чаму не паехалі у гродна гомель магілёў брест у москву вы называеце па-першае такі больш далёкія <laughs> гарады так э, па-другое мінск у Ну, напэўна, таму што ўжо тут вучыўся ў той час старэйшы брат з аднаго боку, ну, то бок нібыта пад наглядам я б ужо была для бацькоў было больш спакойна. Па-другое, у той час якраз той год, як я паступала, у беларускім дзяржаўным універсітэце адкрылася аддзяленне замежных моў на філфаку то бок менавіта романа-германскае аддзяленне і калі яшчэ троху трубук троху так выбірала ін'яз або сюды то інстытут замежных моў і я пайшла вось на гэта новае аддзяленне і выбару уже тады фактычна не заставалася мне хацелася сюды ну, як бывае калі э, з э, невялікага горада ці вёскі э, нехта з'язджае у сталіцу вучыцца адразу там мясцовыя кажуць о там уже твой жа сын там ці дачка у мінску вучыцца было вас падобна ці не Ну, напэўна, не зусім так, таму што у нас, чесна скажу, была даволі добрая школа з даволі добрым узроўнем і шмат хто ехаў, паступаў у розныя вышэйшыя навучальныя ўстановы і таму, Ну, канешне, пэўны гонары у бацькоў таксама быў, безумоўна, але так, каб гэта было нечым такім звышдзівосным для нашага мястэчка такое не было. Але ж вы думаю, што пазнаёміліся вы з мінскім у э, першы раз не тады, калі прыехалі паступаць так. раней, калі гэта адбылося, ці памятаце вось гэтае першае знаёмства з мінскам. Гэта быў 82 год. Мне было чатыры гады, мы ездзілі летам да сваякоў і ў цырк. І вось я троху памятаю цырк і троху памятаю помнік Леніна ў ваенным гарадку ва ўручы. Вось гэта такі цырк і Ленін. Цырк і Ленін, Ленін цырк. Так, вось гэта і марожанае ў цырку вось гэта таксама вельмі важны ўспамін мой з таго дзяцінства і паветраныя шарыкі. Ось бачце карцюткі цырк mm -hmm. і Ленін яшчэ і марожанае ну, дарэчы ну, часам у студэнцкія гады знаку ну, вяртаемся да іх э, мясцовыя я маю навазе мінчукі зайздросціць аднакурснікам іншагароднім якія жывуць у інтэрнаце яны маўляў маюць свабоданы адарваліся ад бацькоў у той час як многія з іншагародніх калі прыязджаюць яны не то каб ну, магчыма нават і зайздросціць мінчукам таму што іх ёсць свой куток яны жывуць э, непасред непасрэдна ў сталіцы вось у вас было такое ці не у мяне зайздрасць да меншку так так так не не было Таму что так адразу добра вельмі атрымалася что з першага ж курса у нас склалася выдатная кампанія сяброўская і сяброўкай я жыла в адным пакоі то бок мы пазнаёміліся толькі вось поступіўшы але тым не менш пасябравалі у нас все добра склалася і гэта інтэрнацкае філфакаўскае жыццё яно было таким вельмі важным цікавым насычаным і зайздрасці у той бок не было наадварот хутчэй сустракала вот зайздрасць адваротную то і у тым ліку адзін з э, сяброў наших які жыў ну так скажем по просьбе бацькоў ці по загаду бацькоў у сваякоў на кватэры ён перайшоў потым у інтэрнат выбіў сабе гэты ну, інтэрнат ну, конечно что все жыццё там а сёння можете назваць себе смела мінчанкай магу а что это значыць быць мінчанкай ці быць мінчуком ну я тут цяжка канешне так адназначна сказаць что такое быць мінчанкай ну я б напэўна лепш сфармулявала крыху по-іншаму я б могла сказаць что мінск гэта мой гора вось вось так мабыць якія складнікі сышліся каб можна было казаць смела што мінск гэта мой горад чаго складаецца вось гэтае паняцце майго гораду так, так. Ну, гэта хутчэй горад які супадае з нейкімі тваімі ўнутранымі настройкамі я б так сказала так не ў нічым унісоніць з табой э, горад у якім у ну так скажем ёсць чым сагрэцца ёсць дзе схавацца так можна і такімі словамі горад э, які адчуваеш родным нейкай частка сябе ты можаш там не жыць ты можаш там нават э, быць пару дзён толькі некалі але вось ты адчуваеш што гэты горад вот недзе там у далёкай краіне ён твой а мінску для мяне гэты горад тут мой а краінах таксама ну гэта напрыклад нямецкі цюбінген а той, дзе я была таксама ў гасцях, я вучылася ў свой час у іншым горадзе, але ён сваім не стаў. Не мог бы сказаць, а вось Тюбінген стаў. Амстердам, у якім я была адзін дзень, ён мой горад таксама, ну і гэтак далей. Гародня тая самая. Але вяртаемся да беларускай сталіцы. Э, Самы час выправіцца па тым маршруце, які вы прапанавалі для сённяшняга шпацару. Першым пунктам у вас стаіць старая нацыянальная бібліятэка. Ну, старая ў сэнсе в тым сэнсе, што я зараз няма. На тым так. месцы, дзе яна некалі была, дакладней будынак ёсць, але бібліятэкі там няма. Чаму адсюль хацелася пачаць падарожжа? Гэта была важная кропка майго студэнцкага жыцця скажем так пачнем адсюль э, гэта... заняла вкіпеды <laughs> ну, можна так сказаць Таму што у той час інтэрнэту ў такой колькасці у такой даступнасці у такой якасці безумоўна не было і мы калі рыхтаваліся да заняткаў выпісалі курсавыя працы дыпломныя працы мы пісалі іх ад рукі ў бібліятэках бок гэта вось той працэс якога зараз пазбаўлены сённяшнія студэнты можа гэта і добра безумоўна але тым не менш і Э, зноў такі філфак вымушае чытаць вялікую колькасць кніжак і гэта чытальныя залі гэта чытацкія дзённікі вялізныя бібліятэка стала другім домам можна так сказаць і мне у той старой нацыяналцы у ленінцы так было вельмі утульна цёпла вельмі падабалася там сядзець вечарамі калі сядзіш за гэтым столікам нікого побач няма гарыць не выгонялі не, не выгонялі там яшчэ хорошы буфет быў можна было схадзіць і паесці что-небудзь а яшчэ там ладзіліся розныя творчыя сустрэчы вось гэта таксама мяне закранула вельмі у той нацыяналцы у той час і Там, наприклад, була моя перша зустріча з Василем Сьомухом, якого я вельми поважаю як перекладчика, як він наставник для многіх білоруських перекладчиків, безумовно. Па ягоных тэкстах вучацца многія. І ён ужывую гэта было таксама нешта неймаверна прывабнае, яскравае, цёплае. І вось адна з такіх старонак менавіта жыцця ў той нацыянальнай бібліятэцы гэта ў тым ліку і такія вось рэчы ну, так разумею той час калі вы э, прасі жылі ў бібліятэцы у той старой бібліятэцы у гэты момант э, у гэты час будавалася новая ці не яшчэ А вось мне цяжка сказать напэўна яшчэ не будавалася это быў конец 90-х яшчэ не не не проекты магчыма нейкія былі але будоўлі яшчэ не вялась вось калі пабудавалі новую бібліятэку на бывалі там наколькі часта бывала некалькі разоў толькі некалькі... Ну, як некалькі разоў я бывала там таким курсам калі рыхтавала новы курс лекцыі мне трэба было пасядзець ужо пакорпацца ў нейкіх кніжках даведніках і чагосьці там у інтэрнэце не хапала нейкай інфармацыі тут таксама зразумела што і для лекцыі і не хапае то Вось таким набегам я там была. ўсё ранейшае, калі пісалася кандыдацкая дысертацыя, так далей это все быў больш даўні час, это была яшчэ старая ленінка або іншыя нейкія крыніцы. А цяпер яна нібыта і недалёка ад таго месца, дзе я жыву, але унутры я бываю вельмі рэдка. Ну хаця все любіць зараз на яе звонку глядзець больш любіць ну не любіць але больш глядзяць звонку чым заходзіць унутры як увогуле вось змяніўся што найбольш вам кінулася вочы як змяняўся мінск менавіта тае пары тае пары для вас э, пары нацыянальнай бібліятэкі старой гэта студэнцтва як змяніўся з таго часу у ці магчыма на ваших вачах у той момант адбываліся нейкія змены такія кардынальныя для э, жыцця сталіцы тут цяжкавата крыху адсочваць тому что э, ну по час калі навучалася ў студэнцтве гэта быў якраз такі цэнтр горада і гэта было вы жыццё сканцэнтраванае тут у цэнтры і маё жыццё сканцэнтраванае ў цэнтры а потым э, мая аспірантура гэта быў у вынос у бок так то бок гэта що мысліцца гэта роща вот там гай так і інтэрнат там жыццё там вяртаешся на аўтобусам адсюль э, і яно крыху і змясцілася маё жыццё адтуль адсюль з цэнтру туды на ўскраек і цяжка конечно сфармуляваць Мачыма зніла штосьці больш не нефармальна свабодная стала больш прыстойна карцінкавая нейкая Мачыма такім чынам я б сказала Ну да цэнтру яшчэ вернемся абавязкова э, літральна праз некалькі хвілін пакуль зробім паузу нагадаю нумар для смс 9705 to a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody's so. so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable. сталіцы ў кампаніі паэткі перакладчыцы ольгі гронскай працягваецца і наступным пунктам у вашым маршруце ольга пазначаная плошча свабоды э, вось перад гэтым казалі неяк зараз так все вычышчана не хапае нейкай свабоды так вы завітаем на плошчу свабоды. Свабоды, так, а што, што вас сюды прывяло што там адбывалася для вас такое важное а Я зараз маю на ўвазе тую старую плошчу свабоду, ну, то бок яна, канешне, не так моцна змянілася, але тым не менш. А, той час, калі там не было яшчэ адноўленай ратушы, той час, калі там не было яшчэ вось гэтага па цэнтры, як яно там называецца. Ну, гэта перамітка, перамітка гэтай так туды, якая паказвае углыб. І гэта была плошча з лаўкамі, з кучай народу і з мастакамі. Гэта было тое месца, дзе выстаўляліся і прадаваліся э, карціны менскіх мастакоў, розныя вырабы мастацтва. і гэта была тая кропка, па якой было вельмі здорава гуляць. Вось мінуты на тым месцы, дзе вы зараз стаіць сам будынак кратушы. Там нічого ну, не, не так, было за, за ім сюды вось дзе дрэўцы гэтыя дзелалкі а на месцы гэтых будынка што было непасрэдна а там стаялі крыху стэнды вось з гэтымі мастакамі з карцінамі так то тут на лаўках выстаўляліся некаторыя і стаялі стэнды з карцінамі асобна Наколькі ну, я разумею, ну, так. ну, там нават так? можна было прыйсці пазнаёміцца размаўляць так, жывымі жывымі мастакамі ну, калісьці калі... прадаваў там бацька ну чыесьці карціны так хтосьці сам са сваімі стаяў і можна было і пагаварыць і пазнаёміцца конечно А что туды і кажуць што ногі туды вяло Ну па-першае гэта была такая класная кропка на маршруце ад філфаку і да траецкага прадмесця бок вот хочаш пагуляць туды схадзіць качак пакарміць элементарна на ваду паглядзець праходзіш адмысловы заўсёды праз плошчу свабоды спыняешся на ёй затрымліваешся ходзіш паміж лавачак і глядзіш А больш канкрэтна у мяне там былі тры напэўна кропкі тры мастакі да якіх я завітвала заўсёды напэўна там паглядзець просто паглядзець на тое што нова з'явілася ці ёсць вон тая карціна якая мне падабалася мінулы раз пастаяць паглядзець. То бок гэта былі карціны Наталі Паваляевы, гэта былі карціны Владзіслава, здаецца, з імі магу памыліцца Стальмахава. Яны ўсе розныя, прычым па стылістыцы абсалютна. І гэта быў Геннадзь Міронаў. Э, калі ў Паваляевай такая вытанчана іранічная графіка э, і абыгрыванне нейкіх мастацкіх сюжэтаў у гэтай графіцы, э, Стальмахаў гэта хутчэй нейкі авангардны прымітывізм ці штосьці такое то бок такія вельмі яркія карціны з жыцця звычайных людзей горада таксама з гумаром абыграныя міронаў гэта было штосьці іншаземна абсалютна іншапланетнае такое нереальныя пейзажы неба горы прычым не э, замаляваныя аднекуль з натуры а просто створаныя яго фантазіі з ім можна было там з яго бацькам можна было пагаварыць крыху от, па, пагаварыць пазавісаць на гэтых карцінах вельмі шкада канешне што яго карціны тады немагчыма было купіць па нейкіх фінансавых вось меркаваннях таму што у Э, зараз вось я неяк не так давно просто пацікавілася пачытала дзе што куды і як і оказывается что яго карціна одна ёсць у пола макартні одна карціна ёсць у папы рымска там вось вытыкане она захоўваецца то бок гэта той узровень на які ён выйшаў цяпер вот пасля той <laughs> так. вось стальмаху мне напрыклад ёсць а вось міронова не а а у папы рымская ёсць а, калі казаць пра вось гэтую нефармальнасць якую вы і у мінулым хадзе в эфір э, закранулі чым гэтая нефармальнасць атмасферы э, что у чым она заключалася Таму что одна справа калі ну так я хожу гляжу лірычным настроі знаёмлюся з мастакамі але ўсё э, равно гэта некая такая плошча у калі казаць нека нефармальнага руху з культурніцкім накірункам але у чым непасрэдна вось гэта у чым і заключалася гэтая свабода у там спіралася яшчэ моладзь просто нефармальная рокерская моладзь наколькі ну, бачна было это канешне і э, вось побач была лавочка напрыклад з нейкімі карцінамі на суседняй лавачцы сядзялі сядзелі хлопцы спявалі нешта под гітару просто размаўлялі абсалютна ніхто нікому не замінаў можна было пагаварыць з тымі пагаварыць з гэтымі паглядзець паслухаць там пайсці паглядзець карціну і прайсці потым спакойна туды і не трэба было просто на гуляць э, роўным крокам і налево направо нельга бок вось гэта канешне не было крыху гэтая атмасфера вяртаецца безумоўна зараз падчас нейкіх канцэртаў э, у верхнім горадзе якія адбываюцца але ўсё адно гэта крыху вось сунутая пляцоўка і не зусім так не было так цесна як зараз правильно mm -hmm. на, на плошчы свабодна так. там было больш прасторы конечно ну, на жаль перамясціўся цэнтр гэтага нефармальна нефармальнай творчасці на Э, нефармальнага жыцця ад ратушы да палаца прафсаюзу э, прыватнасці вернісаж калі пра вернісаж казаць А дзе б калі напрыклад э, вам бы далі магчымасць недзе арганізаваць вось такую падобную прастору ў сталіцы куды вы перанеслі вось гэтае нефармальнае культурніцкае жыццё А я б хацела каб іх было шмат таких кропак то дзе яго не трэба пераносіць некуды і ставіць у нейкае одно месца мне больш падабаецца ў гэтым плане атмасфера тых самых еўрапейскіх гарадоў калі ты ідзеш недзе па цэнтры вось там кропка не нехта выступае там кропка нехта выставляецца там то бок цэнтр ён увесь заняты вось такімі кропкамі і няма нейкай асобнай пляцоўкі воз гетта такого ну умоўна кажучы канешне без межаў без сценак нейкіх а але вось адной кропкі дзе ўсё сканцэнтравана горад насычаны гэтым вось мне больш хочацца чагосьці такого напэў вершы пісаліся на тагачаснай плошчы свабоды не вось вершы не пісала не вершы пішуцца ў іншых месцах якія гэта месцы розныя канешне вершы ў мяне пішуцца пісаліся даўней нейкім часам падчас у убаюкванне закалыхвання малога я думаю маці тэрытарыяльную мінску гэта вельмі такое творчае нейкае цікавае месца гэта канешне выспа птушак гэта непадалёку ад стэлы каля сучасна вось гэта музею вялікайчыннай вайны там птушыная выспа і не я адна лічу гэтае месца такім нейкім творча насычаным вось там пасярод горада такое месца дзе ціха птушкі зрэдку людзі ну выходныя больш людзей канешне але там нешта такое адмысловае ў паветры напэўна разліт А вось на плошчы свабоды не просто па вуліцах можна а на плошчы свабоды не пісалася ніколі просто на іншых вуліцах менску так Мы зараз крыху э, перамесцімся ад плошчы перамогі на плошчы свабоды далёка не адыдзем э, акурат за палац рэспублікі за зірнем, Таму што менавіта там э, была, сцяна цоя і вы таксама пазначылі ў сённяшнім маршруце так. чым на для вас такая дарагая гэтая сцяна дарагая сцяна <laughs> якую чэхава э, глубоко уважаем мышка <laughs> так, так так, дарагая сцяна ведаеце вось калі я згадвала першы мой прыезд у мінску тыя самыя чатыры гады я ж кажу што я памятаю адтуль на самой справе вельмі мала ну але там менш нейкія кропкі засталі ну, дарэчы наконт э, сцяны цоя напісалі что ага. гэта адзін адно з першых наймацнейшых уражанняў так. вашага першага свядомага прыездуу свядома так. ехалі да сцяны не я не ехала да сцяны гэта было ведаеце вельмі цікавая канешне гісторыя я ехала ў тэатр Я ехала ў тэатр на аўтобусе са школай нас везлі на аўтобусе адмыслова. І якраз тады ішла будоўля на кастрычніцкай плошчы, она была абнесена вось гэтай бетоннай сцяной і там за плошчай на задніку вельмі зручна было спыняцца аўтобусам вось такім, якія прыязджаль прывозілі дзяцей на канікулах, напрыклад. І вось там спыніўся наш аўтобус. нас выгрузілі з гэтага транспарту так сюды ў мінск. І я ось, мне 13-14 Ну, я дакладна не памятаю канешне ўзрост подлеткавы ўзрост з усімі сваімі там плюсамі мінусамі і складанасцямі я дзяўчынка у якой цой жыве так якая заслухоўвалася ўсім гэтым на касетах і у свой час і 15 жніўня вельмі такая важная змрочная дата канешне была і ўсе выходжу з аўтобуса і нічога я не чакаю абсалютна я ў тэатр прыехала і я выходжу і бачу вось гэтую сценку доўгую Э, цалкам напоўненую вось усім гэтым кантэкстам так фотаздымкамі газетнымі нейкімі вырезкамі свечкі кветкі вершы і вось усім у трэба ўжо ў тэатрысці А я калі гэтай сцены стала тэатр ну, пахожу уздоўжда ну у тэатр конечно пайшла з усімі але вот у нас быў час яшчэ ну крыху вольнага часу да ад'езду хто чым там займаўся я хадзіла ўздоўж этой сценкі конечно Вось потым э, калі я прыехала ўжо вучыцца яе ўжо не стала у тым выглядзе у якім яна была вось тады а, Ну у прынцыпе і цое ў маім жыцці ўжо не стала ў тым выглядзе вось у якім ён быў тады таму што крыху змяніліся прыярытэты тут ужо пачаўся рок па вакацыях якога таксама ўжо няма дарэчы даўно ў мінску так але тады парк чалюскін свой навучальны год які пачынаўся з гэтага адкрытага канцэрту беларускіх рок-гуртоў это таксама было канешне моцна з рускага року тады гэта перамясцілася навоч на шаўчука якога потым я і перакладала на беларускую спрабавала то бок шаўчука не цоя але вось тая сцяна цоя гэта было сапраўды моцна для мяне той здавалася б сёння я могу памыляцца але мне здаецца сёння эпоха цоя скажем мінула але я узгадва, узгадваючы той верасень 2008 года калі два фрагменты гэтай сцены цоя э, у сувязі з будаўніцтвам дэмантавалі а 4 снежня 2009 года у мінгарваканкам былі накіраваныя 1990 подпісаў меншукоў з патрабаваннем аднавіць сцяну цоя усе думаюць такая колькасць абаронцаў сцяны гэта ўсё прыхільнікі творчасці цоя ці яна да таго часу набыла больш шырокае значэнне для мінска Я думаю, не для мінска, то бок цой это сімвал ужо даўно цой гэта не проста цой, цой гэта сімвал таго часу, цой гэта сімвал эпохі, вось гэта чорная постаць з гэтым адмысловым голасам з гітарай, асабліва калі меркаваць па фільмах, дзе ён здымаўся так вось гэтай чорнай постаць, якая ідзе некуды ў далячынь з гітарай і кантэкст яго песень, то бок гэта канешне куды шырэй, чым ён сам. А калі казаць пра сказалі, што цой з вашага жыцця, знік ну не знік адышоў адышоў што яшчэ з такого адмыслова вашага мінскага адышло на другі план з цягам часу чым вы захапляліся ў мінску а яно альбо знікла само па сабе ну не, не само па сабе бывае зносяць там скажем будынкі так так часам нешта знікае з поля зроку і пераходзіць на другі план і перастаеце здзіўляць ці натхняць У мяне было напэўна крыху по-іншаму. У мяне быў сапраўды час, калі вось маё тое канца 90-х, маё мінскае штосьці адышло, сцерлася, зацерлася недзе там з памяці і з мяне. Я жыла іншым жыццём, а зусім недавно, вось літаральна пару год я не тое, каб аднаўляю свядомы гэта ў сабе, але вось мне захацелася вельмі моцна. Мне захацелася пайсці па тых сцежках. Вось зайсці ў тыя месцы, дзе так калісьці это было. І я хаджу па іх там ужо можа быць не так як тады і будынкі нейкія іншыя але я там не Ну, дзіўна сказать конечно сустракаюся с сабой ранейшай я вяртаюся ранейша. ну, ну можна... я не зусім можна сказаць что вот я сустракаюся з ёй да вяртаюся у тую сябе вяртаю тую сябе у сабе у сябе цяперашні то бок нешта вот такое сказать, не кожны горад дазваляе такі рэчы рабіць Таму што горад, у якім не адбываецца мне здаецца нейкіх зменаў рухаў і жыцця такого шырокім сэнсе гэта слова. Мне здаецца не дазволіць вернуць сябе таго які хадзі там не ведаю 20-15 гадоў па тых ці іншых сцежках Ну пры гэтай часам і кажуць што не трэба вяртацца ў тыя месцы якія былі вось вельмі вельмі важнымі некалі для цябе вельмі дарагімі хайны застаюцца вось такім успамінам таму што прыедзеш глянеш скаж да что тут такого да і сапсуеш усё і ўсё сатрэцца Так што можа і такі варыянт Мы зараз зробім паўзу вернемся ў эфір праз некалькі хвілін. I can do. Cause when I close my eyes, I don't see no one but you. That's why I'm crying, Lord. I know the meaning of the blues. It's my own fault, baby. I was having too much fun. Now I pay the price for the foolish things I've done. I thought that I could go you. жыхароў. Нагадую, што сёння па сваім мінскую экскурсію ладзіць паэтка перакладчыцам Вольга Гронская. Э, тут жа непадалёк ад э, плошчы свабоды і сцены цоя месцяцца яшчэ палац прафсаюзу, які таксама у нас э, у маршруце сённяшнім вы прапанавалі, але вы яго пазначылі разам з кінотэатрам перамога. Чаму разам гэтае месца? Ну таму што для мяне зноў такі гэта не месца само па сабе, хутчэй тое, што іх напаўняла ўсе абодва гэтыя месцы. І для мяне тут гаворка пра кінаклуб, пра кінаклуб з Масімом Жбанкова. Э, я, на жаль, сапраўды, на жаль, не трапіла, не заспела, не было ў мяне жадання на больш камерныя паказы пайсці ў свой час, калі это быў яшчэ фаменка, потым ж банкова, гэта ў іншым месцы было і для больш такой абмежаванай аўдыторыі. А тут кіноклуб, то бок зусім побач з філфакам зноў жа і кіно, якое мяне вельмі прываблівае як мастацтва, менавіта кіно такое не зусім шырока публічнае, так скажам. Ну, так. сказаць, знайшоў у інтэрнэце адну <clears throat> з праграм кінаклубу. І рэпертуар уражвае, таму што і Антаніоні, і Берталучы, Феліні так, і многія-многія так. так. іншыя. Угу гэта было першае знаёмства з класікамі сусветнага кінематографа ці так. не з некаторымі так з некаторымі не напрыклад таго самую вендерса я ведала раней да кінаклубу яшчэ вось антаніоні ўпершыню быў на вялікім экране у менавіта тут эм, і сапраўды што тады ўражвала мяне напрыклад колькі людзей гэта хоча глядзець Таму што ажыятаж быў вялізны, месцаў не хапала і не тое, каб я чула гісторыі пра тое, што лес не выносілі сцёкла ў палацы прафсаюзу так шкло так, так, так у той час і э, дзверы ламалі, каб трапіць на гэтыя сеансы, але я гэтага не бачыла ўсю жывую адбывалася непасрэдна ў палацы прафсаюзаў дзе адбываліся кінапаказы У э, залі так, можна было з балкона глядзець кіно і балконы былі занятыя таксама То бок вся зале вся зале балкон ён быў заняты на гэтых паказах так і гэта было на самой справе неймавер сёння кінотэатры сёння цяжка так. такое уявіць угу. А что такое магічна адбывалася на гэтых кіноклубах Ну па-перша як, як это адбывалася па-перша зноў-таки я напэўна вярнуся до таго что гэта быў час без інтэрнэту яшчэ не настолькі так эм, кіно якое не паказваюць у кінотэатры звычайна можна было паглядзець хіба на відэакасетах ну, зноў былі пункты пракату канешне былі і месцы дзе можна у кожнага былі віды магні кожна але былі пункт былі такія месцы дзе можна было прыйсці кампаніі паглядзець кіно так это таксама існавала ў жыцці у маім э, у тым час у тым ліку але былі вось такія паказы і тут э, шмат што рабіў безумоўна сам Масім шпанкоў э, Таму што для мяне гэта была неад'емная частка гэтых паказаў калі ён непасрэдна перад фільмом а выходзіў на сцэну э, вельмі канешне цікавы імпазантны так і расказваў пра рэжысэра пра фільм пра розныя нейкія іншыя моманты вельмі важныя цікавыя то бок ты і атрымліваеш важную нейкую інфармацыю цікавую чуеш і глядзіш потым вось гэта і прычым глядзіш не сам насам з экранам з моніторам ось са сваім ноутбукам ці камп'ютарам а глядзіш побач з людзьмі якім гэта таксама у нейкім чынам адгукаецца такая была прага некая культурніцкага насячэння так, <laughs> так, так можа быць не ведаю лишь самі сказалі не было інтэрнэту не было нават мабільных тэлефонаў ну, можа кого... не было тады яшчэ не было студэнцы не было. Так. як распаўсюджвалася інфармацыя пра паказы фільмаў вы асабіста як даведваліся гэта сарафаннай рады працавала ці як вось я уже і не памятаю былі напэўна нейкія рэкламныя брашуркі невялічкі раздрукоўваліся просто вось прынтарам нешта рассказывалі так так. брашуркі некі з рук руки пераходзіць вешаліся абвесткі тады можна было спакойна на тым самым філфаку павесіць любую абвестку зайсці арганізатарам я цяпер трэба праходзіць праз нейкія інстанцыі ставіць пячаткі а тады вось на самой справе той же бібліятэцы нацыянальнай гэтай абвесткі вісель А хто былі гэтыя людзі, якія прыходзілі ну натуральна <laughs> магчыма але э, можа быў нейкі э, пэўна пэўна было магчыма кола якое на кожны сеанс прыходзіла хто гэты былі людзі ці не ведаеце Цяжка сказаць но студэнцкае асяроддзе было там безумоўна много было студэнтаў ну по неяк па ўзросце можна канешне меркаваць але былі людзі больш сталага ўзросту якіх у Мабыць, гэта просто цікавіла і хацелася вось таго самого культурнага нейкага прылікні. А былі нейкі ўзростыя абмежаванні, там што не, не на кожны фільм, напрыклад, не на кожны фільм берталучы можна пускаць. Але дзяцей там, па-мойму, не было таксама. Дарэчы, у адным з інтэрв'ю сам Макссім Жбанкоў узгадвае, кажа мне распавядалі шыкомную гісторыю. Так як мы знаходзіліся недалёка ад філфака, угу. то філфакаўскія дзяўчынкі запрашалі сваіх патэнцыйных хлапцоў на нашы праграмы, каб высветліць, ці варта з ім мець справу. На паказах яны тэставалі іх інтэлектуальны ўзровень памятаце нешта падумнаеце недзе раптам мы таксама былі сярод тых дзяўчак дзяўчат якія тэставалі самглядзе але магчыма і было штосьці такое Чым яшчэ запомніліся вось гэтыя 90 акрамя кінаклубу акрамя адсутнасці інтэрнэту мабільных тэлефонаў ну калі казаць пра рух да на дакранання да таго што сёння мы мы сёння открываем інтэрнет і маем усё Вось тады такой магчымасці не было вось можна было пайсці бібліятэку э, можна было схадзіць на кінаклуб што яшчэ было што знікла і замянілася э, спрасцілася нейкімі гаджетамі э, нейкімі зусім новымі формамі атрымання атрымання той ці іншай інфармацыі Ну, для мяне гэта таксама было яшчэ не тое, каб канкрэтна такое паляванне на кампакт-дыскі, але там не менш пошук нейкіх дыскаў музыкі. Ну, Таму што зноў-такі это зараз мы можам адкрыць і у нас МП3 некаторыя дзеці не ведаюць, што такое кампакт-дыск. Так, так. А тады былі прычым былі пірацкія шкрамы, у нас віхмаусь, якая перарабляла ўсе гэтыя фірмовыя дыскі. Але там можна было знайсці штосьці вельмі вельмі цікавыя, канешне, альбомы і вось гэта таксама для мяне важная старонка 90-х конца 90-х такая цікавая калі ходзіш шукаеш або раптам бачыш вось тое што некалі чуў і вельмі хацелася мець у сябе зноў такі магнітафоны якіх зараз я думаю амаль ну мало ну, працуе прыёмніка так, так. так. А што адбывалася ці чым адрозніваліся скажем кінаклубы у палацы прафсаюзаў ад э, кінотэатра перамога ці просто у свой час пераехалі яны перамясціліся ў свой час я не ведаю прычын якія былі можа палац прафсаюза ўжо не меў магчымасці ім даваць гэтую прастору можа вось пару раз выбілі шкло больш не захацелі я не ведаю але яны перамясціліся а потым чаму яны зніклі адтуль таксама ну, до, до пачатку двух тысяч пачатку двухтысячных так А вы до, до апошняга не, ходили, не? Не, Потом я уже з'ехала туды. У аспірантуру а. <laughs> на, на ўскраек з цэнтру по гэтаму там было Ды яны там ужо з паузамі пачалі гэтыя паказы рабіць там мяняўся фабрыкі стала менш альбо не ведаю Праўда цяжка сказаць але вось менавіта студэнцтва яно ў мяне звязана куды больш з гэтым зробім чарговую паузу пасля якой выправімся на прагулянку па старажоўцы по my friend. польскі перакладчыцца ольки гронскай працягваецца вось вы прапанавалі ольга нам заключны пункт у нашай прагулянцы старажоўку хацелася б закладніць э, якое менавіта ну, так старажоўка не так, <laughs> які участак старажоўкі і чаму менавіта старажоўка Ну вось моя старажолка тая пра якую мне хочацца сёння пагаварыць гэта участак напоўнулась ад крапоткіна крапоткіна потым варвашэнне ну машэрава зараз так вот варвашэнне з трамвайнымі шляхами і потым праз вось той раён дзе месціліся два тэатры паўабапал адной аркі вольная сцэна з аднаго боку маладзёжны тэатр з другога боку арка і ў траецкае прадмесце адкуль адкуль адкуль пачынем Ну не ведаю шлях. <laughs> шлях Ну просто крапоткіна гэта была кропка для мяне вельмі асабістая. Гэта быў восьмы інтэрнат БДУ, дзе жыў той час мой брат, дзе праводзіла вельмі шмат часу і ён з гэтым раёнам мяне ў свой час і пазнаёмы. Так што вось крапоткіна гэта штосьці такое. Усё астатняе больш такого культурнага плану пачынаецца па-за межамі крапоткіна. Якія для вас былі адкрыцці э, у тым знакомстве з мінскам з э, мінскам брата. Um гэта быў мінск стары нейкім чынам то бок ён вельмі любіў вот любіць дагэтуль брат у сэнсе розныя гісторыі мінску і тое як было што раней з якімі людзьмі што дзе звязаны то бок ён мне паціху пачаў адкрываць вось гэта і ён даваў мне зноў-такі самой недзе ну то бок не тое што даваў самой а А ён вельмі падштурхоўваў да вось гэтага асабістага нейкага ўспрыняцця кропак, вуліц, э, трамвайчыкаў. Ну, ну, у мяне і так было, канешне, але тут раскрывалася на гэтым у участку мінска на гэтай старажоўцы вось я адчула мінск напэўна ці не найбольш у першую чаргу здавалася б э, здавалася б так там такі цэнтр так там такое ўсё але той цэнтр ён хутчэй для мяне быў напоўнены іншым ну то бок э, вось э, месца не само па сабе месца напоўненае чымсьці вось тая самая плошча свабоды напоўненая вось гэтай атмасферай гэтымі мастакамі допустим а А гэты кавалак гэта быў мінск у чыстым выглядзе мінск які проста вось калі вяртацца до пачатку размовы недзе зуні соню з нейкімі маімі ўнутранымі настройкамі ідзе менавіта вельмі глыбока адчувалася атмасфера горада для мяне а ў тэатры які хадзілі вольныя сцэны ці э, у маладзёжу большую вольную сцэну больш на вольную сцэну там што маладзёжнымі была напэўна раз ці два А вольная сцена гэта быў мой любімы тэатр свой час Я зраблю дакладненне раптам нехто не ведае са слухачоў што вольная сцэна гэта сёння рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі Што вы глядзелі там дарэч Што ў тыя часы было ў рэпертуары Э, там на самой справе много чаго тады было мне вось адразу узгадалася як вы спыталі что там было э, спектакль які называўся бот і яго шкарпэтка ён ішоў непастаянны ў рэпертуар ён ішоў у межах фестывалю якраз такі авангард дыскіх нейкіх пастановак гэта быў спектакль які ставіла татяна сулімова гэта быў спектакль для двух актораў там чатыры ролі выконвалі два акторы толькі і спектакль па п'есе нямецкага у авангардысцкага аўтара Херберта Ахтарнбуша ось я як зараз гэта ўсё помню канешне Ён мяне помню што вельмі моцна ўразіў Таму што як гэта можна вось усё вот два чалавекі трымаюць зал абсалютна цалкам ну, цягам доўгага часу і сам тэкст і сама пастановка то бок на самой справе вольную сцэну я вельмі любіла і-за актораў якія там тады былі, ігора э, сігава анатоля кота то бок вось э, тыя людзі адзін у москве другі купалаўскім так а сёння ходзіце вртабды э, неяк была але не тое каб часта таксама відаць няма таго што раніш было ну, на маю ну, навазе па нейкіх унутраных адчуваннях унутраных напэўна а сама заля мне вельмі падабаецца гэтая маленькая камерная на колькі там шэрагаў 9 ці 10 як зусім мало а адзін партер фактычна больш нічога няма і ну але раней нешта было больш родным там конечно ну, там яшчэ пах шыкоўны з аднаго боку э, пахне <laughs> э, заводам э, півзаводам так. з іншага боку пахне ванілю булочкамі хадзілі тады ў краму гэту каля хлебзавода так это было адно таксама з такіх любімых месцаў вось на гэтым шляху адтуль скрапоткі на датраецка і Там можно было набыть и свежий хлеб, вот старожитный хлеб и столичные кексы. Это было самое важное в этой краве до той час для меня. Ну, час приспешивая, тому будем поступово вам э, закругляться с нашей прогулянкой. Есть у меня еще кольки пытаний на развитание. Каверзные? Не, не, не каверзные, абсолютно не каверзные. Это ну, так, э, вот как вы сказали про то, что Сторожовка, город, э, участка города, такая э, вошла якую вы ўпіталі ў сябе у э, прынцыпе пытанне з гэтай серыі наконт таго што вы ўпіталі пах мінска для вас які з якім пах альбо з якім пахам асацыюецца мінск Ну, тут адразу ў кантэксце размовы мне хлеб завод адразу <laughs> будзе так вось гэты свежы хлеб яшчэ напэўна кава ў цэнтральным універсаве вось так вот. Таму што гэта было тое месца куды звычайна заходзілі папіць каву пасля кіно ў палацы прафсаюзаў і вось гэта тут і зараз даволі ну, так, так... але, але все одно там уже не то ну, там, там зусім не так не але все равно там не нешта сваё у этом а які колер вашага мінска а у мяне ўсё сіняе у мяне ўсё што маё ўсё сіняе нейкім чынам там у мінск таксама сіні а гук мінска трамвай якія месцы у мінску стараецеся абыходзіць калі ёсць такія абыходзіць не завітваць туды у не ведаю няма таких не могу сказаць што не нешта адмыслова абыходжу вы не... першае у кого няма таких мест потому что у кого не запытаюся хоць одно некае место да ёсць так вот спецыяльна я ўвогуле хачу як-небудзь пахадзіць не паўсюль то бок вось так просто да нейкай кропкі даязджаць і там пахадзіць дзе я яшчэ не была вот где калі я паўсюль пахожу можа я скажу куды я больш не пайду а так пакуль не магу а помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае мінску Mm. А ведаеце, мне не хапае помніка самому мінску. То бок не ў мінску, каб стаяў помнік мінску. А мне хочацца каб вось, э, ну, з вами гаварылі ўвесь час пра эм, культуру ў мінску, так скажам да? А я хачу мінску культуры. То бок ёсць такая шыкоўная кніжка гені места у Петраваля які расказвае пра розныя гарады гарады розных мастакоў гарады розных аўтараў так праз іх творчасць праз тое якім гэты горад быў у у вершах або на карцінах або дзесьці вось мне не хапае мінску у культурным кантэксце кніжак дзе быў бы мінск жывым героем ну, допустим або з чаго-небудзь такого а самае любимае месца ў мінску на сёння іх некалькі такіх кропак усе якія вельмі люблю кастрычніцкая вуліца Яна э, любімая з часовішча філфакаўскага інтэрнату, але зараз там таксама вельмі цікавую прастору зрабілі, канешне, і культурніцкую там ліку. Верхні горад, тушыная выспа, паркі, парк Чалюскін. А то месца, дзе вы э, сёння жывяце вам э, падабаецца гэты раён ці не? Падабаецца. Там побач канал, там вада побач. А калі была магчымасць, калі выбіраеце любое, любы любы раён, любы участак у мінску, э, на які абралі б? А вось зараз адразу поцягнула з улікаў толькі каб нічога не змянілася каб нічога не перабудавалі я пас малаўцы пожала задоволен это небяспечна <laughs> кажу не разбурылі так, у такім выглядзе як ёсць вось так ці хацелі б каб одну з вуліц мінска назвалі вашим прозвішчам не чаму просто не Дякую вялікі за гэтую экскурсію і нагадаю што вам сёння са сваім мінскам назнаёміла паэтка і перакладчыцца ольга гронская Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складаецца гісторыя і горада. Кожны панядзелак а 21 гадзіне Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. У перадачы мінская брукаванка.